niba mwese muteze amatwi ibiganiro bya radiyo isanganiro muri benshi mwari murindira gushyika ikiganiro aho iwanyu havugwa amaki ikiganiro cyari kimaze iminsi kitabashikira kubera imvo z'ubuhinga ubu rero n'akanya k'iwanyu kugira ngo dushyikirize amakuru tutamenye mu karere muherereyemo ayo yuba yarabaye ayabaye uyu munsi cyangwa nk'iyayo muvuga muti Itkura tutashikirije muri rino joro murakura ku nimero zikurikira 186 ubusa 183 amaje 933 661 ubusa 183 amaje na mirongo ibiri na kabiri mirongo ibiri na gatanu mirongo ine na gatatu mirongo irindwi na gatanu mirongo ibiri na kabiri mirongo ibiri na kane mirongo itandatu na gatandatu ubusa kabiri muri studio muri kumwe na romaride niyo yabivuze ndabahaye ikaze umunywanyi ku murongaro halo abawe bakwise burundi nanje nkwise buramuko kirezica cyaruwe neza irukiro bwabo wibaye biboneka ko udutelefone abanywanyi bacu turiko turabagora sinzi ko izoba ari impamvu y'ikirere canke no kuba baba baguze utuyinite tudakwiye kugira bashobore gushikiriza amakuru tutamenye mu karere baba baherereyemo zo gukunda gushika gupfa bose jambo mfise yo guhaya ndayeye ko cika nibumve weragirya basokuru amakungu yose aratubwiza wamanye imisozi ibiyaya n'ibiyaga bigutatse Burundi rumutima w'Afrika zo gukunda gushika gupfa yose yo guhaya kayeye kocika n'ibunge weragirya basokuru byararera kuza burundi ibondo ryawe wibarutse tuzabarundi tuzokurwanira tugutera seja muito eco kashi ubu umuntu ashobora kugura uduseke twa liberite tw'amafaranga ijana na mirongo icyenda utw'amajana abiri na mirongo icyenda n'utw'amajana atanu hamwe na kila kitu y'amajana icyenda mirongo icyenda n'icyenda cyangwa ibihumbi bine n'amajana icyenda mirongo icyenda n'icyenda mukoresheje eco kashi yanyu akabijya nako uko uguze uduseke tw'ijana na mirongo icyenda n'amajana abiri na mirongo icyenda cyangwa amajana atanu muca muronka bonusi y'amamesaje hamwe n'iminota yo guhamagara ku buntu izo bonusi zikaza ziyongera ku minota musanzwe eu vou guhamagara sonda kanyenyeri amajana na mirongo ine na kane akadirisha mushyiremo igiheruka banga cyanyu kugira mwinjire muri eco cash muca muhitamo gatatu kugura amayinite hama kabiri uduseke hama muhitemo gatatu liberté muca muhitamo agaseke kose mwifuza kwigurira cyangwa kugurira umugenzi mwumva mutokoresha Eko kashi mu kugura uduseke twanyu twa liberté ntimusubire guhangayika koresha eco cash mu kugura uduseke twanyu twa liberté maze mwironkera amabonus bisaga bigutatse halo birazaro ku mutima w'inyuma igiharo rezaro igiharo ni amahoro ni amahoro mugasanganira yamara iminsi utayumva se sigiti amumaze iminsi ingahe mutayumva amara nk'indwi itavutse y'ibizuye mbese igahera kandi ko cyaragiye neza imbere nk'uko natanguwe ndabivuga hari habaye ingorane z'ubuhinga ariko ubu ikiganiro cyasubiye kuvuga ukuri kwamwe mu mugikurikirana iyo cyane saa mbiri nyine nicyo gituma ibyuma byaba bigorana hari igihe usanga byagoranye umwanya ukarenga rero Eh, nta yandi makuru avugiwe ngaho mu karere igiharo n'ibyo ni ukubishima ibyo ryiza ngaho igiharo urazaho kabandanya inka mu yanjye inka amaye ikiri misoma ishinga ndareba usoma isima imana 마음의 어떻게 반이래 지금 소마 신년의 웃음마 심이완다 야구마의 어떻게 반이래 밭대에 묻어요 군도 내 입만 기숭해 우르쿤 너를 잡아인 박사 난 너마저 단가냐 우리 회사 kitwumwisa unutira bense bose shyuka ryisa mutima mwiza mwana warezwe neza ufise iyo uva ufise iyo uja reka twubake rugume zo gukunda ibiye byose jyewe musoma musoma mushinga nawe musoma si wibanda yakumaye ngo tubibanire imana nakumaye ndatwibanire cyo musoma ku murongaro mwiriwe neza tuyaga nande ni jean dodier mu rutana jean dodier mu rutana havugwa make kano kanya eh mu rutana amakuru mutamenye mhm mm nakabato twe twama tugira mugabo urumva turi kuturaba nk'ahandi hose kajyayo n'igitoro mhm, musanzwe muri abashoferi yego mhm. rero twaragize itombora muri iyi nzu duhejeje mhm. twararose ku sitasiyo iri gihufi agatoro gakeya mugabo icyaciye kiboneka nk'intambamyi umuntu twabonye w'umutegetsi twabonye aza guhagararira igitoro mhm. avuga ko akorera urwego rw'iperereza mhm. rero ikibazo cyagiye kutugora cyane gusumba ibindi ni mhm. imyifato twabonye itabereye iyo nyifato yari imeze gute imyifato yo gukubita abenegihugu ukamenga ni inyamaswa yafashe none mwaretuye abatware bare cyangwa abategetsi bari ngaho hafi y'iyo sitasiyo reka rero ndabaha umuco gatoya mhm. ni ukuvuga ukuntu byagenze harabaye imodoka nyinshi zitonda ku murongo mhm. hanyuma hakaba uwufise garaje asaba ati nanjye ndasabye mwa bashoferi mwe ntimunzibire kugira ngo ndonke umutekano mhm. w'abinjira ngaha nanjye kugira ngo ndonke ubuzima uno munsi sindiriwe ntakoze aho kwishyurwa na ba bashoferi uwo muntu yavuye nka hariya azariruka ashika mu amakofi ntimwamutabaye mwe bari bahegereye rega n'umunyacyubahiro ariko nubwo biruko uko umunyacyubahiro abafise abamukurira mu mwaragishyikanye imbere icyo kibazo mbega uraza ukuntu atubwira mhm. atubwira ati jewe ndi umupasiteri atagira imbibe oya ariko mugishikanye imbere niho muteba mukamenyesha nyakubahwa nk'imbere ni hehe twovuga nimba umuntu ari mu ntara hariho babura baburamatari hariho n'abajejwe igipolisi mu ntara cyangwa abandi bagerwa ubutungane mu ntara ibi rero ndiko ndakubwira mhm. hari ibyo ntavuze bijyanye n'uko ntubitura abari mu ikomine hari ibyo mvuze hari ibyo ntavuze by'imyifato nyine itabereye tubona eh, ukuntu abyifatamo ariko rero igihe cyose mubonye ikitagenda neza inyifato itabereye uyu canke uriya murasabwa kubivuga hejuru ko n'umukuru w'igihugu avuga ati muze mwatubera ijisho abakora nabi ahubwo umushikiranganji w'intwara bwite mu gihugu niwe yatunezereye cyane icyo jambo yavugiye hariya makamba mhm. ego cyane cyane abari barakora nabi n'aba bantu bishyira bari mu bibanza hama bikabananira ukuntu babihagararamwo kugira batunganize gihugu ni ukuvuga ibintu mvuze mhm. turabona turi ku mupaka wo kumuragaraze wo kujya ku itanzaniya ni ukuvuga n'ubundi uwo muyobozi nyine cyangwa umutegetsi ashitse ku ruzi abantu bahunga nka babonye igikoko cyangwa babonye umuntu adasanzwe mu bintu nyine byo guca bitegura kubwirwa nabi urumva niba bimeze uko ni ikibazo namwe mukwiye gushikana imbere hanyuma mukabaho mutekanye kuko hageze igihe umuntu bamuhunga nk'igikoko biba bimaze kuba birebire cyane ni byiza ko mwitura inzego zibakurira nyimba bibura amatari hanyuma abura amatari abona bimurenge nawe agashikana imbere icyo kibazo bibaye ngombwa naho yakoze irindi kosa rijya mu butungane mukamushengeza mu butungane twebwe rero icyo twoshobora kubashikiriza mu banyacubahiro muvuze ni wahanyere gucisha kuri iki cyiyumviro kuko turazi ko Eh, bose bariko barumviriza kino kiganiro turatabaje cyane abamushyize kuko umuntu ayoboye akarere ka gitanga na bukemba na rutana reka kumbure abajejwe intwaro mu ntara ya rutana no mu karere no muri ako karere babyumvise ndetse no ku nzego z'igihugu zitandukanye bazogira icyo bakoze kugira niba kuko uwo muntu hari ikimwagira iyo ngeso ayihindure canke ubutungane ni bukore ariho nize ntavuze nanumye reka ntacyo kumbure n'ibyaba ngombwa uzobishikiriza imbere mu butungane cyangwa ahandi hashoboka ariko tugushimire kuri iyi ntererano ko aya makuru utubwiye abaye ngaho mu rutana komera murakoze ijoro ryiza halo halo tuyaga nande niyo ngabo Alexis umwari nyabihanga niyo ngabo Alexis inyabihanga n'amahoro n'amahoro ni buke buke tubwire ayo makuru tutamenye inyabihanga amakuru ngo kubamenyesha na yari kabera ku murwa mukuru wa politiki gitega mhm. ubu niyo uri abanyamakinga bari ko barahohotera niyo uri kuvuza uri nyabihanga yenamye yo kare mhm. ni ukuvuga bakubonanye ikinga ryiza ryiza mm. ukuko rero bavuga ngo uri mu bajyanye no gutwara ibintu n'ibintu mhm. rero bagaca bagufata ngo nta kinga ngo ryemerewe mu gisagara cya gitega none wowe kukigenda bari bakubwiye ko amakinga ashika hariho hose urumva bipfanye urumva babonye upakiye umuzigo barakureka karengana mhm. mugabo babonye yuko ari kinga risa n'ipakira abantu aho baci bagufata mhm. rero bamaze ko bagufashe baguca amafaranga angana n'ibihumbi mirongo itatu cyangwa mirongo ibiri none ayo mafaranga hari agapapuro babaha kemeza ko mwayarishe agapapuro nta nako baguha ntako bagenda baguhaye wowe urabaha urabana bakaguha ikinga wowe ukagenda nabo bakagenda mbere nk'uwo bari bafashe igare yaca telefone umuntu akora hamwe mpose niwe yacaza kumugombora none mubabagige mubabwira ko bayatwara ayo mafaranga bwana munyamakuru wewe nta siguro ubaza kimwe gusa nuko utanga ayo mahera bakajyana kuri kurifunga urabye nabi ukaribura cyane eh, bikagenda uko nyine hari habuzi bamaze kuribura cyane byagenze uko nyine abo byagenze uko nyine ndabazi ni byiza ko ikibazo cyo gutanga amafaranga ata kintu cemeza ko muyatanze mugisha kandi imbere kuba babakurira kuko nabo nyine barafise ababakurira namwe muraza muratuvugira mubimenyesha bajya abategetsi b'igitega babimenye reka nabo bari bariko barumviriza radio bavyumvise ariko namwe murakoze reka dushino kw'ikiganiro cyafuye gusamirana ego namwe murakoze ijoro ryiza iwanyu undi munyanyi ku nagiye kukumenya sanga ufise uburyohe busumba ubuki umwanya nataye ndacawuririra mwiriwe neza tuyaga nande uvugana umukunzi w'iradiyo isanganiro yumva beso w'iradiyo uri muramvya vensa uri muramvya yego vensa ari muramvya n'amahoro ari kweli ego nayahe makuru tutamenye ngahe murambya eh amakuru tutamenye yengo maramba kuko murazi kuma nitendere mbere tumba muri Vincent tuko turumvikana neza sinzi ko uhagarara ahantu hashobora gufata ga telefone neza kugira twumvikane ko ndabumva cyane mhm. Hello ndakumva eh nariko je n'umuntu ibintu bijyanye aho mhm. eh, Vincent Jesse ndikunda kumva neza amajwi yawe ntasohoka neza sinzi ko ari ahantu uhagaze hadafata agatelefone ndiko ndavuga alo alo Vincent alo Vincent ndakumva ariko si neza cyane yego ndavuga ni ikibazo kijyanye n'iterambere abanywanyi bacu bamwe ntitwumvikana neza sinzi ko ari ingorane zikere cyane nuko ahantu bahagaze udutelefone twabo tudafata neza ariko ikiganiro ni ahiwanyu iwanyu havugwa amaki aho umuntu nk'akanya kutubwira amakuru tutamenye mu karere muherereyemo murakura ku nimero mirongo irindwi na zitandatu ubusa mirongo inani na gatatu amajyana icyenda na mirongo itatu na gatatu mirongo itatu na rimwe ubusa mirongo inani na gatatu amajyana icyenda na mirongo itatu na gatatu mirongo ibiri na kabiri mirongo ibiri na gatanu mirongo ine na gatatu mirongo irindwi na gatanu mirongo ibiri na kabiri mirongo ibiri na kane mirongo itandatu na gatandatu ubusa kabiri mutubwire ayo makuru tutamenya iwanyu halo tuvugana nande Dominique Bugendana Dominique Bugendana n'amahoro Ego turashima Tubwire rero amakuru avuga Bugendana Amakuru avuga ubugendane n'ibiciro bya Bralux byabaye ndase Mhm aha mu kivuvu kiyeri kisigaye kigugu ibihumbi bibiri na hatanu mhm. ahandi aha mu kibuye bikagugu ibihumbi bibiri na hatatu ibihumbi bibiri na none mhm inyagisenyi hoho mu gacimbiri k'ikaziga n'ibihumbi bibiri n'amajana ibihumbi bibiri n'amajana atanu twese mhm. byatuyobeye karabaye akayobera abahinga ntituzi ko ayo mahera ari aya burarusi ntituzi yuko ari ay'abadandaza turi ko turibwa uko nyine kandi twari tuzi yuko ikiyeri kitegerejwe igihumbi n'amajana umunani none mubajije mu ntwaro cyangwa bene kubidandaza bababwira gute twagomba yuko mu cyaneri niyo abatwumva abikurikirane barabe kw'abo bantu bobura babugarira ko baguma biba abanyagihugu kuko n'ukuri kose birababake birateye agahinda none mwebwe muramaze kumushyikiriza icyo kibazo musaneri yamahatse ari uko nyene byabo bo baca banyegeza bakitwa yuko atabyo bafise mugabo mu kanya ukazibona barasokoroye musaneri arenganye bo mubabagije igituma abadozi ibiciro babishyura gute nta na kimwe barigera bishyura yuko twagomba mu tubarize urwego rwo hejuru yuko fararuguru iba yarongeye ibiciro uko babidandaza binyegeje reka kumbura ikibazo cyanyu abagejeje intwaro ngaho mu karere ibugendana mu ntara y'igitega bacumvise bagiye kubikurikirana hanyuma bene kudandaza ibinyobwa nabo abahanure cyane bafata izindi ngingo zizoba zibereye bivanye bisunze amategeko twongeye dushima ko iki kiganiro gusubira kucugurura ko twari tubisaba mu kiganiro cya kare cy'imirimo mhm. kugira musubire mucugururire iki kiganiro be n'icyo kuwa gatanu iri cyushikiriza Ego kiganiro muzobandanya mugikurikirana ukuri kwamye nubwo murakoze kwese cyane Sawa ijo giza ngaho ibugendana Gatwe sindi wa mukikuvu nyene nta kibazo Bitagiriye neso utagushima mebubonire watuganye ubutare n'agataka halo halo tuvugana nande uhagaze hehe viyane mukirekura viyane mukirekura ni mu ntara ya hehe ni muri ntara bucumbura kumwe musimbuzi aho imutimbuzi mukirekura havugwa make mo ni ibiciro by'ubucuruzi ku mabotiki bihange twe twarazimbutse mu maruhungira ku magwa ko ahandi twumva ngo bireze mwebwe abadandaza bababwira ngo baduza kuberike iki ngo biza Vianney mukire kura ntitubandanye twumvikana ariko reka avuga ibijyanye n'ibiciro by'ibiharage ngo naho byeze bobo babandanya bazimbwa cyangwa babigura bizimbye alo yego ni ku murongo ah, sindakumva neza ninde ndi vensa agarutse ku murongo ni icyumba ah, vensa imurambya e bari kubatubwira ibijyanye n'iterambere tubwire iryo barabara n'irihe bari kuravuga ni ukuvuga ndamurabe vensa n'ubu ntituri ko turakumva neza ni barabara genda murambya genda ni ukuvuga ukuri na kuri byagize buri gihe mhm. ariko abategetsi babishyiramo ariko kugira ngo turabona inama barabukurura igihugu cyose bakora ibikorwa byose barabikura ikariyeri iri barabara bishobora kuza ayiteza iyo ibo gusosora icyayi imwaro igicamo niryo rituza ibinyobwa bihadazwa bitera akabuye n'abadodo ashoboye kuba kugira ngo nawe bamutere kugira ngo badufashe kuvura abantu venza kumbure abadukurikirana canke abajejwe intwaro babyumvise ko iryo eh, agenda rikeneye gukorwa hagashyirwamo ikariyeri kugira rihite neza mushobore kuronka ibintu byinshi muba biva imwaro biva hehe mu mihinga itandukanye baciye muri iryo barabara alo mwiriwe neza Eric mu ruyigi na mahoro ni amahoro amakuru tutamenye aho ni nk'ayahe ni kuvuga amakuru kuvuga mbere radiyo nta niyo twumva ntiyumvikana havugiramo mhm. ibindi bintu byinshi neza haheze igihe kingana gute mutayumva neza n'ibarabara kwera riva ku ikomine rijya ku izone ibwagiriye mhm. kuri emu ibarabara kwera ntibishoboka bari baje gupima ntituzi igihe bazorikorera mubajije abajejwe amabarabara mu ikomine bababwira bababwira turi kabisa imiryarononeka y'ubu y'ingufu z'abenegihugu biba bikunze yuko rikorwa kabisa mhm. umuti rero mwebwe mwaragerageje mwatanga ingufu zanyu ariko ntibigikunda ntibikunda kubera imirire cyane rwose rwose mwarituye abagera intwaro mu ikomine yabuteze barabizi barabizi ingana ikibazo ariko barica baraje kuripima ngo bizoshoboka reka ko baje kuripima twizera ko ibyigwa biriko birakogwa hanyuma uburyo bubonetse rikogwa iryo barabara hanyuma risubire guhita neza alo we tuvugana nande tuvugana uteye itoma uri mu karere ka kumoso Eh, mu karere ka kumushe muri komine nyabitsinda muri ya ntara ya ruyigi yego utuma muri inyabitsinda havugwa make kano kanya inyabitsinda havugwa amahoro meza cyane amahoro meza cyane hmm. eh, ariko rero burya radiyo insanganyiro ntugire ngo turi ko turayumva kuri wa murongo udufasha cyane wa mirongo umunani n'icyenda n'ibicindwi eh, haheze igihe kingana gute mutayumva neza bijya biracamo hari aho tuyumva neza n'aho bicamo ntituyumve tutayumva rero ntituronka amahoro n'ubu ntituri ko turayumva twumvira ku kandi karongo katavuga katafata neza hanyuma mhm. hanyuma bwana twebwe ikibazo kandi tubona kitatworohera ni uko akafanta katakiboneka kweri ko nk'abanywi b'ifanta kweri ntitubibona neza kabisa mumaze igihe kingana gute mutaronka izo fanta yewe yewe ni ukuri igihe kirahaciye mbere no mu kanwa twarahebye kuba tukivuga ifana kuko niwe uyivuga twaranayibagiye iyo mubagije hajya ku madepo inzoga zishikira zindi bababwira ko byagenze gute bifana ntizize batubwira yuko atazi baronka atazi babona ati iyo bazibona baba bazirangura mhm, murabaza nk'umuntu ntwaro nabo ngo babashikire imbere baze muri burarudi igituma zitaboneka oya muntu wari ntabyo turabaza kimwe gusa iyo kimwe turabivuga gutya ndibaza akakamura kumva kabisa ko agafana jewe ntituzi ko ari mu gihugu cyose nuko ari ngaho iwacu ntitubizi reka nabo nyine bari ko barabyumva ko agafanta mugakeneye inyabitsinda hanyuma bazi barungikire igihe n'ibinyobwa nabyo babirungitse abo muri burarudi rero murakoze mugire ibikorwa byiza kuri radiyo isanganiro sawa ijoro ryiza ngaho inyabitsinda alo mwiriwe cyane mwiriwe neza amahoro amahoro tuvugana nande navugana n'uwitwa na robert ndahabona imana ngaha mu kanyosha mu gisagara cya bujumbura katiya nyabugete na robert ngaha mu kanyosha havugwa make havugwa neza amakuru mwaba mutamenye rero nagomba mvuge ku byerekeye ijyanye n'amazi amazi yabaye akananya abahinga kabisa ntiworaba mazi igihe kingana gute mudafise amazi oh harashobora guhera nk'iminsi itatu iminsi ibiri atanima ry'amazi rikorotse mhm. rero icyo nasaba regidega mhm. uraba icyo bakoze kweri kugira ntitwihave dufatwa n'indwara Regide zo iherutse gushikiza ko igiye kuraba amazi amwe mu nzuzi ziba ziri mu misozi yatunganye kugira abantu bamwe bamwe badakunze kuronka amazi bashobore kuyaronka ayo nayo akazoza asahiriza ayo bari basanzwe bafise ivuga ko ikibazo n'umunsi kihari ari uko abakeneye amazi ari beshi ayo nabo bafise umwimbo bafise nawe ari muke ahubwo bakwiye kuraba ingene babigira nyambara ibirya bya deretaje hagatuma hacamwo umunsi umwe ntihacemwo iminsi ibiri iminsi itatu rega ntihatari mwe muvuga muti rero bopfuma babamenyesha bati ejo tuzoba dufise amazi hirya ejo ntayo tuzoba dufise na cyane cyane byoba byiza gusumba reka bo muri regire zone Robert baravyumva kigane nawe nyine usanga bariko bagikurikirana bazomenya icyo bakora kugira namwe mushobore kuronka amazi nk'abandi yego cyane murakoze cyane mbwe nijoro ryiza ngaho kuri radiyo yisanganira namwe ibihe byiza ngaho mukanyosha murakoze cyane mu minota mike gusa ikiganiro kizuba kirangiye alo alo tuvugana nande bucumi jean Pierre igihanga mu ntara ya buhanza bucumi ngaho igihanga havugwa make amakuru twarasabye amakonteri muri regidetso mhm. amaso ahetse hejuru mugiye kwishyuza bababwishyura gute tugiye batubwira ngo amakonteri ngo insinga ngo ntiziboneka mhm. bagaca isango rya he nta sango rindi baca babaha nta rindi sango baca babaha kugira ngo muzogaruke batubwira ngo insinga ntizaboneka ngo umutungo batumako mugabo urabona haciye amezi arenga umunani reka kumburere gidezo irumvika ikibazo cy'amakonteri izo gikura mu nzira mhm. umuyobozi mukuru wa regidezo twumvise avuga ngo ngo amakonteri ngo nta nayo tubona ahubwo ngira ngo kuduherenda nta nayo tubona reka kumbure azogikura mu nzira kino kibazo cyanyu kuko urumva kimaze umwanya muremure kumure nawe ariko arumviriza abamenyesha amakuru mhm. mwari mukwiye kumutubaritsa mu kumva mukaduha umuco tukawumva reka n'ubu turazi ko ari karumviza kino kiganiro yumvise ko hariho abantu bafise bamaze amezi menshi barasabye amakonti alo tuvugana nande ni niyo ngo bare alegisi ngaru alegisi nyabihanga mhm. yindi nkuru ni iby'abadandaza b'ibiyeri bava muri nyabihanga cyangwa bava muri nyarusange bajya kurangurira ibiyeri ku mugwa mukuru w'intara ya mwaro abo nabo ngo bimeze gute abo bamaze iminsi bahohoterwa babafata babashyira no mu busho muratubariza ibyari bafatwa n'abande amatwi abasumira cyangwa nimba mubazi bafatwa n'abapolisi babagiriza iki babagiriza ngo ntibabakwiye ngo kujya kurangurayo ngo nibo batume ibiheri bikene none aho mu ikomini wabo hoho nta biba bihari nta depo ihari hari naho bishika bikabura rero bagaca bafata ikiganiro cyo kuza kubironderayo none barituye intwaro kugira ibafashe kuko intwaro n'ikihabereye ibyo kwikutura intwaro rimwe na rimwe usanga bigoye mm, bigoye gute kandi mwabatoye kugira ngo batunganiriza biragoye niho uza kwita intwaro ukarinda ko bagutunganiriza ukabura kimwe gusa mugabo ibyo byarabaye mbere hari n'abagiye mu bushombere bashoboye kubagombora bagiye batwaye amahera yo kubagombora reka kumbure nyimba byarashyitse ababikoze bariyumva bagiye kwikubita agashi cyangwa byarashyitse nibyo nta kinyuma kirimo mwagomba muratima rorandi kuri iyo wanyu mwaro aperede nkuru reka tuzomutuma tubwire ikibazo aho cyabereye eh, hano rero niho ikiganiro aho iwanyu havuwe amaki cyari Cukunu wa mbere kirangiriye reka dushimire Lazaro wa Rigiharo Jean Dodier mu Rutanaye Niyonga Alex Nyabihanga Vincent Imuramvya Dominique Bugendana Vianney Mukirekura muri commune Mutimbuzi Eric muri commune Butezi mu ntara ya Ruyigi Utoyitoma yari nyabitsinda mu ntara ya Ruyigi na Norbert Mukanyosha uchumi Jean Pierre yari gihanga mu ya Bubanza muri studio mwari kumwe na Romualde niyo bivuze mu hinga bw'ivyuma ya Alphonse kubw'Imana tubifurije ibihe byiza ngahi wanyu iwanyu havugwa make nta mwanya afite wo kumenya ibyo muri karitsiye ntabyo bizi ingorane z'iwacu mu kazi naho buri umugabo